septiņgadīga bērna sirds. Mēs gan sakām prāta miers, taču patiesībā prātā nemaz nav miera. Tad, kad vēlamies mieru, mums jādodas pāri prāta līmenim. Ja domājat, ka esat 20 vai 40 gadus vecs, tad, lai iegūtu vismaz kripatiņu miera, jums būs jācīnās ar savu prātu. Bet, ja varat sajust, ka jums ir tikai septiņi gadi, Ja jums būs bērna sirds, tad jūsu izaugsme būs ļoti strauja. Reiz dzīvoja izcils indiežu zinātnieks vārdā doktors Satjendranats Bošs. Zinātnes pasaulē viņa vārds ir patiesi nozīmīgs un paliekošs. Nevien Indijā, bet arī ārpus tās. Viņš bija ne tikai spošs, bet arī ļoti labsirdīgs, sirsnīgs un pazemīgs cilvēks. Viņam bija bērna sirds – Viņš ļoti mīlēja bērnus un bieži spēlēja ar tiem dažādas spēles. Viņa iemīļoto spēli sauca karam. Kādu dienu viņš spēlēja karam ar dažiem bērniem un bija ļoti aizrāvies. Pienāca vīrietis vidējos gados un ilgu laiku vēroja spēli. Pēc kāda laika zinātnieks viņam vaicāja, kā var jums pakalpot? Vīrietis atbildēja, rīt mūsu skolā būs īpaša sanāksme – Es būtu ļoti pateicīgs, ja jūs pagodinātu mūs ar savu klātbūtni un uzņemtos tās vadību. Zinātnieks ļoti laipni atbildēja. Nē, es nevaru, lūdzu atrodiet kādu citu. Ciemiņš no jauna uzstāja. Ak, jūs esat mums ļoti vajadzīgs. Nav neviena tik izcila kā jūs. Mēs būsim dziļi pagodināti, ja atnāksiet un vadīsiet sanāksmi. Zinātnieks atbildēja ļoti pieklājīgi. Es nevaru atnākt rīt, jo man šajā laikā jāspēlē ar draugiem. Nekas nesniedz man lielāku prieku kā spēle ar bērniem. Es esmu vadījis simtiem sanāksmi, taču tas man nav devis nekāda prieka. Es vēlos prieku, jūs vēlaties prieku, katrs vēlas prieku. Šī spēle man ir bezgala nozīmīgāka par iespēju vadīt sanāksmi, jo es zinu, ka uz tikšanos ieradīsies intelektuāli, un spriest mīloši cilvēki, un ar tiem būs arī viņu spriedelējošais prāts. Man ir apnicis klausīties intelektuālas diskusijas. Es vēlos tikai sirdi, patiesu un tīru sirdi, vienotības sirdi, un es rodu to šeit, pie saviem mazajiem draugiem. Esmu apsolījis, ka rīt spēlēšos ar viņiem, un noteikti tā arī darīšu. Es vēlos atrasties tikai sirdī, esmu pārtraucis spēlēt prāta lomu, lai spēlētu savas sirds lomu. Tikai tajā ir gandarījums, vienīgi tajā ir miers. Par mieru sapņojošie nāciet, iesim kopā. Mieru mīlošie nāciet, skriesim kopā. Mieram kalpojošie nāciet, augsim kopā.